вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці у беларускай традыцыі навагоднія зычэнні лепш за ўсё абдумваць з дапамогай псіхалінгвістыкі яшчэ тры-чатыры пакаленні назад нашыя продкі увогуле не ведалі што такое віншаваць адзін аднога з новым годам А калі ў фальклорных запісах і сустракаецца нешта падобнае, дык абавязкова са словам паздраўляю, а не віншую, што сведчыць пра расейскае паходжанне нованабытай традыцыі. З іншага боку нашыя крамніцы дагэтуль пішуць на цэтліках назву цукерак віншую з мяккім знакам віншую. Тым самым паказваючы не столькі на ўласную непісьменнасць, колькі на штучнасць беларускага наватвора колішнія беларусы віталі адзін аднога з нараджэннем дзіцяці ці з хрэсьбінамі зычылі поспеху на казбежні веці скажам у рыбалоўстве і зычэнні іхныя звычайна творчыя і фантазійныя складаюць сёння скарбніцу нацыянальнага фальклору бязвінныя вязні гулагу зусім не абстрактна зычылі адзін аднаму дажыць і выйсці на волю, а салдаты другой сусветнай перамогі і сканчэння вайны. Але ўсё тое ў мінулым. На змену канкрэтыцы і выдумцы прыйшло сурагатнае віншаванне з новым шчасцем і каб усё было хорошо. У новом году все люди были здоровыми и счастливыми. Ну, наверное, самое капиталистическое желание – это денег побольше. Чтобы все было всем хорошо. Ну, вот, самое главное. Чтобы все были довольны жизнью. Потому что сейчас очень жизнь сложная. И очень не, не все довольны. Не все могут сказать, что они довольны жизнью. Я хочу, чтобы все были довольны. Я б пожадав такого, чого нема наогул усіх людей. Это звикли такие питання, как кахание и человеческое счастье всім людям. Ко всім було доброго в наступному році. Ну, здоровья все хотят, конечно. И желаю всем всем успеха. А есть такая прикмета, что никому нельзя казать свои ожидания, тогда они не сбудутся. Я лечу, что главное здоровье. Абы было здоровье, а остатнее приложится. Ну, самое главное здоровье, счастье, снежка побольше, чтобы погода испортилась вообще. Ну, все самое наилучшее, конечно, всему белорусскому народу. Как все было добро. дай бог, чтобы всем людям было хорошо и в Новый год, и после него. Не знаю, радости, улыбок побольше, потому что как-то идешь по улице, обычно такие все серьезные, улыбающихся людей мало. Вот хочется, чтобы в Новом году их побольше было. Шчасце, здароўе. Жадаю ўсім людзям, каб усё было ў іх добра, каб усё было добра ў іх сям'і, каб у іх было здароўе, было шчасце, это самае галоўнае. апытання на менскай вуліцы, якое зрабіў Альгерт Невяроўскі, паказала, што беларусы пераважна загадваюць адно і тое ж. Але ці сведчыць гэта пра тое, што кажучы гэтак яны насамрэч нешта маюць на ўвазе. Ці прасочваецца ў згаданых зычэннях людзей, будучыня іхнай краіны ці нейкае сукупнае жаданне нацыі. Скажам, сёння людзі адчуваюць, што ім бракуе культуры або грошай або нават агульнай мэты. І тады яны кажуць: « Я загадаў шмат грошай. Ці я загадаў, каб у нас нарэшце з'явілася агульная мэта. Жаданне, каб усё было добра, выглядае хутчэй на ухіленне ад адказу. Яно можа быць абсалютна шчырым, больш за тое няма сумневу ў шчырасці, Але гэта якраз тая дапушчальная шчырасць, да якой нас і нашых бацькоў прывучваў савецкі таталітарызм сказаць шмат і прытым крый божа не сказаць нічога лішняга. Нарэшце гэта адаптаваная да сучаснасці формула, каб не было вайны. Толькі ж вайной быццам і не пахне таму і казаць пра яе чалавеку асабліва маладому неяк не выпадае. Вось ён і перафразуе, абы ўсё добра было. Музыка вы слухаете радыё свабода у навагоднія дні мы бясконца чуем пажаданне шчасця і каб усё было добра за гэтымі абстрактнымі словамі можа хавацца шчырая прыхільнасць а можа дзяжурная фраза у перадачы вострая брама рэальны змест звыклых навагодніх зычэнняў банальнасць кажуць гэта стомленая праўда стомленая значыць непрацоўная тая што сёння ўжо нічога не хоча апроч спачынку калі ж банальнасць гучыць з экранаў тэлевізараў там дзе ўжо паводле вызначэння журналісцкай прафесіі банальнасць недапушчальная тады гэта не стомленая а мёртвая праўда а мёртвая праўда гэта ўжо не банальнасць а пошласць Сёлета як ніколі на новы год усе тры беларускія тэлеканалы здзівілі гэтай самай пошласцю. Апатэозам адсутнасці выдумкі стала навагодняя перадача на галоўным канале БТ. Сюжэт шматсерыйнага шоу заключаўся ў тым, што ў тэлевізіі скралі гэты самы сюжэт. Фантазію скралі і выдумку дык нават у гэткай нясвежай ідэйкі не знайшлося хоць якой-небудзь інтрыгі. Скраў сюжэт дзед мароз і вось нейкія разухабістыя хлопцы квншчыкі пачынаюць гэта дзеда мароза шукаць. У словах паводзінах у міміцы нават кепская імітацыя расійскай тэлевізіі. Што лішні раз нагадала пра глыбокую правінцыйнасць менскай расейшчыны ну не нараджаюцца ў нас першаўзоры расійскай культуры А калі гэта яшчэ і мас культура дык прадукты яе выходзяць на парадак ніжэйшыя і на парадак пашлейшыя за якую тамбоўскую або владимирскую вобласць глядзіш такое і думаеш А хто ты сам такі калі табе такое прапануюць на галоўнай тэлевізіі краіны у прайм-тайме святочнага этеру адказаў можа быць два або гэта ты недавумак прабачце і значыць родная тэлевізія цябе за такога трымае або гэта ў іх штосьці не ў парадку і пра цябе яны проста не думаюць паколькі першы адказ не меў бы ніякага працягу дык застаецца спыніцца на другім сапраўды беларускія тэлевізійшчыкі працуюць не для гледача Інакш навошта нам глядзець пошлую імітацыю расійскай тэлевізіі, калі мы можам паглядзець і арыгінал што верагодна большасць суайчыннікаў і робіць. Што да нашых тэлевізійшчыкаў, дык і астатнія навагоднія перадачы пацвярджаюць гэтую думку. Яны сапраўды не з экрану на нас глядзяць, а нібы ў люстэрка на сябе саміх. Вось дамачка распачынае гутарку з гледачамі на канале Лад яна нешта гаворыць пра тое што ўсе мы ў гэтыя шчаслівыя навагоднія часы думаем пра сваіх блізкіх пра тое як павіншаваць іх з гэтым святам і чаго пажадаць і што наша напружаная разумовая праца дае свой непараўнальны плён бо пожадаем мы вядома ж поспехаў у штодзённай працы хорошего настроения і канечне канешне сама главна здароўя Таму што аказваецца калі будзе здароўе той і ўсё астатняе прыкладзецца Словам, гаворыць і гаворыць яна такія вось у прынцыпе нармальныя, але як для вядучай тэлеканалу абсалютна пошлыя фразы, А ты глядач пачынаеш разумець што гаворыць яна гэта люстэрку назіраючы за сваёй прычоскай паваротам галавы тым як ляжыць на ёй сукенка гэтая дарослая жанчына нібы ўяўляе сябе маленькай дзяўчынкай што круціцца перад трумо і у сваю чаргу уяўляе сябе дарослай жанчынай з якога-небудзь ОРТ ці НТВ. Табе, гледачу, тут месца не прадугледжана. Ты быццам падглядаеш за ёй і таму і таму яна гаворыць пустыя пошлыя фразы, каб хоць гэтак абараніцца ад твайго падглядання. можна было б на ўсё яе працы паставіць кароткае вызначэнне непрафесіяналізм. Але так працуюць усе беларускія тэле- і радыёжурналісты эпохі Лукашэнкі. Яны журналісты не насамрэч, а быццам гуляюцца. У чым прычына? У саўгасным маштабе размеркавання роляў у краіне, дзе няма месца для многіх прафесіяналаў навошта масціты тэлежурналіст у саўгасе у тым што ўся тэлевізійная аўдыторыя не бярэцца ва ўлік побач з адным гледачом а дакладней службамі кантролю гэтага гледача у тым што няма свабоды колькі матэрыяльных сродкаў укладаецца ў тры бюджэтныя тэлеканалы колькі праводзіцца кастингаў і перамолваецца ўсялякага народу а толку няма няма фантазіі выдумкі журналісцкага прафесіяналізму. З іншага боку бюджэтная тэлевізія з'яўляецца дастаткова праўдзівым люстэркам тых парадкаў, што ўсталяваліся ў краіне Беларусі. Гэтаксама як тэлевізійныя дзівы выабражаюць з сябе тэлевізійных дзіваў, так і міністры з палітыкамі усяго толькі гуляюцца ў міністраў з палітыкамі, хоць бы ўжо таму, што ніякай рэальнай улады не маюць. Тут яны мала адрозніваюцца ад дзяцей, што выстаўляюцца адзін перад адным, хто генералам, хто лекарам. Цэлыя галіны народнай гаспадаркі і нават цэлыя сферы грамадскага жыцця толькі ўяўляюць сябе сапраўднымі галінамі ды сферамі. Скажам, беларусы гуляюцца ў грамадзянскую авіяцыю. Пачынаецца рэгістрацыя на авіярэйс віцебск-менск гучыць у пустым аэрапорце голас дыспетчаркі. Раз на тыдзень нязменныя тры пасажыры шыхтуюцца перад стойкай беляцёркі. Заканчваецца рэгістрацыя на авіярэйс Віцебск-Менск. Абвяшчае дыспетчарка і тры пасажыры праходзяць на пасадку. У выніку і дасягненні краіны выглядаюць пацешна або патужна, бо яны дасягненні для нас самых скажем, наша самая вялікая навагодняя елка ў Еўропе, самая вялікая не ў рэальнай Еўропе, а ў беларускіх сродках масавай інфармацыі, якія паведамляюць, што самая вялікая тая елка на думку супрацоўнікаў запаведніка, дзе яна расце і што самая галоўная яе асаблівасць у тым, што яна жывая. Але чаму яна навагодняя? сапраўдным рэкордам беларусаў колькі гадоў таму абышлі літоўцы, якія выявілі фантазію і ўпрыгожылі віленскую тэлевежу, што і дазволіла ім засвяціць свой рэкорд у еўрапейскіх турыстычных праспектах. Мабыць, не хутка яшчэ гэты рэкорд хто-небудзь пераплюне. Гульня беларусаў у беларусаў набывае сапраўдны сэнс хіба што ў спорце і ў літаратуры, тых галінах, якія самі па сабе ёсць гульнёю хоць у літаратуры бадай у меншай ступені бо і тут можна толькі выабражаць сябе сур'ёзным пісьменнікам асабліва калі твае кнігі выходзяць за дзяржаўныя грошы А вось у спорце падмануць сябе нашмат больш складана бо калі чаго рэальна не можаш дык круціся ці не круціся перад тым люстэркам а выніку не будзе цікава чаго жадаюць адзін адному сапраўдныя беларускія спартоўцы алімпійскіх медалёў ці можа быць купленымі ў тыя краіны, дзе ніхто адзін аднаму не зычыць, каб усё было хорошо. Вы слухаеце радыё свабода. У навагоднія дні мы бясконца чуем пажаданні шчасця і каб усё было добра. За гэтымі абстрактнымі словамі можа хавацца шчырая прыхільнасць, а можа дзяжурная фраза у перадачы вострая брама рэальны змест звыклых навагодніх зычэнняў. яшчэ одно сённяшняе пытанне моя калега татяна поклад зрабіла сярод вучняў беларускага гуманітарнага ліцэю Новы год ліцэісты сустракалі ў вільні і натуральна таксама загадвалі свае жаданні Аля, мусі, юр, юр. Новы год, напрыклад, жаданне было сустрэць светла і чыста каханне. А мне было проста жаданне сустрэць яго разам, вельмі весела, но мы яго так і сустрэлі. А яшчэ я хацелася вельмі схадзіць на вуліцу і паўляцца ў снезе, таксама збылося гэтае жаданне. Напэўна, гэта было жаданне, каб гэты год была такая своеасаблівая супрацьлегласць таму году, які мінуў, таму што гэта быў вельмі складаны год. Я загадала, каб наступны новы год Я сустрэла так жа весела і добра, як гэты. Таму што мы ўсе разам і мы вось зараз думаем, як мы там будзем адзін без аднаго, тут мы можам схадзіць да адзін аднаго, паразмаўляць, папіць гарбаткі, А там усё зноў пачнецца гэтае небачанне тыднямі. Я лічу, што я шчаслівы чалавек. Адзінае, што я загадаў гэта, каб наш ліцэй з ім усё было добра, каб ён зноў стаў так сказаць легальным. А мы вырашылі неяк выдзеліцца з усіх. Вось і першы ж дзень, як прыехалі адразу сталі. Нічога не распакавалі, нічога не зрабілі зрабілі такога адразу селі сталі пісаць што тут жывуць юля і маша ну, ну просто такія <laughs> крышку безбашаныя дзяўчынкі тут так да нас усе і заходзяць у нас заўсёды поўны народу пакой вось пытайце ў юлі яна <laughs> адкажа вам калі прыехалі адразу пачалі рабіць тут перастаноку прыбралі гэту таблічку такую невялікую адразу прыйшлі да нас госці потым неяк прыжыліся я зараз увогуле не ведаю як я у менску буду без свайго пакоя таму што вельмі мне падабаецца тут нейкая такая аура своеасаблівая заўсёды мы вечарам выключаем святло свежкі запальваем атмасферу вельмі цікавая добрая Ой, можна гэта Юля прачытае, таму што гэта яна апісала і я думаю, што яна гэта павінна прачытаць. Гэта неяк я ў дзве гадзіны ночы а, я вырашыла павіншаваць сваю любімую групу з э, калядамі з новым годам. А, Хм, сёння дзень як дзень і зноў няма чым заняцца, але пасля, калі ў нашых вачах заквітнее надзея, калі мы паціху пачнем з'язджаць з глузду і танчыць амаль што сонцы, а неба падорыць нам яго таго самага, што навучыць нас кахаць, усё будзе лепш. Я заўсёды казала, што ў нашым жыцці намнога больш шчасця, чым мы думаем. Про трэба навучыцца яго бачыць. Я вас люблю. Беларускі наш дзей, мы цябе слаўляем. Беларускі наш ізей, мы цябе славляем. Просто было так добра на Новы год, што і жаданняў ніякіх не было. Просто мы разам было так класна на самой справе. Хацелася, каб мы заўсёды былі разам. Напэўна, гэта такое жаданне. Калі жаданне, то ты ўжо такія альтруісткія для ўсіх. Ну, хаця б ліцэю, ліцэй, людзям людзей. Лицей сапраўдных ну конечно такое ожидание каб усе мы были здоровы каб засёды были разам и каб засёды вось так вот сустракали разам новый код каб засёды сабравали и каб ліцеи наши адкры адчынілі то что на улице кіраа мне просто есть шмат ожиданняў ну большасць вядома з ліцем звязана бо ну як бы мы тут ліцем знаходзімся разам і ну просто марла можа вот таким-небудзь таким утульным свеце там вот ну такое і была вельмі рада ну выніку калі новы год сустрэла то трымалася вельмі так цікава утульна по-сямейнаму цёпла добра я вельмі так вот сумавала тому што няма снегу і вельмі узрадавалася калі вот за дзень до нового года ён пайшоў адзін ожиданне каб усім здавалася што ўсё будзе добра ўсё добрае это калі добры настрой гэта калі просто пачынаешь успрымаць тое што вакол цябе з боку того что это все лепшае Увогуле думалася аб тым што тут мы нават больш скуртаваны чым у мінску зараз і адчувалася нейкая еднасць Ну і таксама сапраўды вельмі утульна тут было і думалася пра тое каб а вільня зноў стала бы нашым домам быць з тымі з кім мне добра рады рыжы без неделя. Ни еще Дед Мороз не принес. Официально просила Деда Мороза рыжего спаниеля, американского. Не принес ни спаниеля, ни фотоаппарат не принес, шоколадок не принес. Я просто у минулым годе побыла Дедом Морозом, поэтому я знаю, как это делается. Я отказывала на листы таких, как Таня. Вибачай, дорогие дружи, але фотоаппарат не завершается у Каперти. Ну, калі, калі казаць уже так по правдзе, то я загадала хутчэй вярнуцца дадому і убачыць сваіх родных, потому что я вельмі сумую ввогуле ва ўсіх ліцыстаў самае больш жаданне гэта, каб нам вернулі наш ліцэй, каб мы зноў разам займаліся зноў у гэтым жа будынку, які ў нас адабралі. І мы тут вось паміж сабой дзелімся, то есть у асноўным так, типа новы год типа каляды нас нейкія сны такі у большасці ўзнікаю там вось пра наш ліцэй вось тое што зараз мы разам і вось гэта ўспаміны недзе так даже у снах узнікаюць нават у настаўнікаў мы пыталіся ім таксама сняцца што мы ў ліцэі зноў там зноў там разам усе ліцыісты Прифессорес, Приватакадемия, Приватакадемия. Viva professores, viva membrum colibet, viva membra colibet, semper sint in flore, semper sint in flore. у словах ліцэістаў ёсць прынцыповае адрозненне ад усяго, пра што мы гаварылі сёння. Яны і настаўнікі і вучні якраз не гуляюцца, не круцяцца перад люстэркам, уяўляючы сябе перадавой нацыянальнай школай. Яны такімі ёсць але агульная сістэма імітацыі тэлевізійшчыкаў што глядзяцца ў люстэрка самых вялікіх у еўропе елак і беларусаў якія насамрэч расейцы са знакам якасці гэтая сістэма ўсеагульная гульні у саміх сябе выштурхоўвае тых хто у сябе не гуляецца а сабою ёсць таму ліцэй апынаецца паза сваім будынкам на нелегальных правах і навучальную сесію праводзіць за межамі беларусі Хоць якраз гэты тып чалавечых дачыненняў, які склаўся ў ліцэі, нармальны. Няма сумневу, што ён быў бы цалкам зразумелы для нашых продкаў, як зразумелы і прыймальны ў тых сучасных грамадствах, якія мы называем развітымі і перадавымі. І якраз гэты тып дачыненняў можа стаць арыенцірам для беларускае грамадства, якое рана ці позна выберацца з той гульні, у якую гуляе дзясяты год замест таго, каб развівацца і прагрэсаваць. На жаль, новая дзяржаўная ідэалогія ніяк не спрачыняецца да народнай творчасці. Інакш беларусам варта было б пажадаць сабе хутчэй стаць паўнавартаснай нацыяй, адметнай ад іншых і тым для іншых цікавай. Можна сказаць і так, выйсці з палону расійскага правінцыйнага мыслення, што мяжуе з пошласцю. Перастаць гуляцца ў саміх сябе, а самімі сабою стаць каб міністры былі міністрамі бізнэсоўцы бізнэсоўцамі а журналісты бт журналістамі бт вядома для гэтага мала аднаго пажадання патрэбнае яшчэ і дзеянне а найперш крыху сораму за ўласны непрафесіяналізм за тое што ты дарослы нібытая дзяўчынка круцісься перад трумо выабражаючы з сябе немаведама каго крыху сораму за тое што ты дазваляеш сабою маніпуляваць што нехта гуляецца табою як лялькай крыху сораму за прамоўленую камусьці ў твар банальнасць або пошласць.